quin missatge es pot donar i quines imatges se mos creen interiors amb quatre frases, quatre frases. La intensitat, eh? el microrelat s'ha de currar, eh? no és el mateix això, que digui 10 anys que digui 5. Llenguatge a vegades no és gratuït i manco quan l'escriu. Força d'un tot o d'un res farà els microrelates això, te dispara molt, pam, pam, pam, en quatre línies, sense necessitat d'audiovisuals, que són ara mateix... I eh, <laughs> no mos diu, eh? I no mos diu, saps la gràcia dels microrelats. I ara em perdré una amb una definició. Diu, sí, com a lectora, si m'ho sorprèn, bon símptoma. Si mos deixin diferents, no, treure, treure, catarsi, i més en la nostra llengua.